Eh, Asier Herbelaitz eta Bosde. Iraiz Garzia, Bosta. Benekozia, Seibe. Eurko Aduriz, Bosde. Laidea Etxibiri Patxiko, Bosde. Arantxa Dager, Bosde. Hala, e, bineska eta lau mutiko, baina neskak eh, badira, be, neskekin hasiko gira, hala. Beraz, David Zurutuza, zuek eh, ezautzen zinuten? Bai. Bai. Seitzen duzu ala? Bai. Nolaz, familian eh, norbait bat duzu? Bai, nire aita. Zer da, arpidetua? Uh, entrena du. Egealean? Ez, argunan. Argunan. Eta, David Zurutuza etortzia unarat eh, lakzabalko ligorat, pozik ez? Bai, bai. Kontent, eh, olako eh, futbolari bat etortzia kolegora da. Zer konatu dauzue? Uh, bere kampus, uh, bere kampusa udarakoa eta upotlauetakoa. Eta, baure. Eta gero galderak pausatu izki hori eta... Eta, hori. Eta erantzun ditu, dizkigu. Dizkigu. Ba, akizue hor eh, berriki arte zauritua zela eta berriz hasi dela, ez hori aipatu du ere? Eh, bueno, pixka oso gutxi bakarruka, oso gutxi. Mm-hmm. Joan den ere jokatu du, Sebilan? Hori ere segitu duzue? Ez, ni justo partidori ez nuen ikusi. Jokatu, jokatu. Eta bez, eh, da sozio bat, zuzira sozio, eh? Bi sozioa, naiz? Bi sozio. Bai. Zer, zer, uh, bi astero joiten zira anuetara? Bai, eta kopal reiene bai, astean zehar. Han partiduak ikustea, girona izatea eta... Se partida segitu zinuten telebistan edo? Ez, ez, ni, e, eh, nik ezin izan honen segitu hau. Eta Daviden partida horren bat ordu bat jokatu du, ongi? Bai, bastante hono jolaztu. Bai. bai. Ba, akizue, badela partida garantizua larun batean hor. Eta Zer, eh, badakizue Barcelonak ez duela gustuko jokatzia anuetan, eh? Bai, badaki, bai, baki gu. Azken lau urtetan ez du irabazi hemen. Empatatu eta galdu bakarrikin, no? Eta larun bateko zer guzti duzu, eh? Irabazi, iru zero, iru zero, nero ustez. Sei zero. Ba, ba, eh, bat, bat bi, edo bi zero, la, erarantzat. Eta zuek, segituko duzu larun batekoa? Bai. bai. Bai? Eta zuen pronostikoa, hola, nola ikusten duzu egeala? emaitza, hola, pronostiko bat? Zaki. Zaki, zoa intzinetik, zuk? Uh, eh, Bizero gelaren zatu bakuz gabait. Eta, nok sartuko ditu golak? Uh, eh, Zulutuza eta agitretxe, eh? <laughs> Iarra mendi eta Ionatasek. Iarra, eh, Iarra, Iarra mendi egeal itzuli denetik, ongi dabil edo obeki ari zen aintzin? Naiko ongi, baina obeki aintzin, bai. baina orain ere oso ondo dut. Leno errealean zionean ondo jokatzen zu, baina ere bai ondo. Mm. Ni postu nintzen etortzea abaintzati jarrea. Ba. demoraldiaz eh, gora beherak, salbatu du bere burua jadanik gehalak, uste duzu? Mm, ez, orain dikan, ah, posibilitatea gaude, baina oso gutxi. Nire uste zen, eh, uste zaurtein goian galetuko gara. Ta hemen, eh, kolegioan, eh, futbola praktikatzeko, badera, badazelai bat edo? Ez, lagik gudrona da, ez da, ez da, bai, lagik. katua da, hemen jolazta, me bai, txapelketat prestatzen dute. Txapelketa nun? Hemen, hemen edo lizo maritiboan. Ze bada, belagdia bada... Mm, olako to, olako. Ez bai. hor zer, eh, emekiago jokatu lasaiago ez, gudrona delako? <laughs> Bai. Bai. Ongi, beraz uh, eh, ikasturtia bururatzen ari, entzun duzu, apirilean badela ikastaldi bat, no, norbeitek parte hartuko du? Nik lenguan parte hartu nuen, urte honetan ez dakit parte hartuko dudan, agian bai. Udan kanbon? Bai. Eta uh, aintzinekoa gustuko aukantzi nuen? Bai, ondo zegoen. Joan ginen em, realaren kanpa bizitatzera. Eta entrenatu genuen, eta gero arratsaletan piztinara joaten ginen. Eta badakizu eskendako ere badela ikastaldia kampusa, e, eh, bai honan, hor laster, bi asteren buruan, eta parte hartu nahi duzu? Be, ni bakantzitara no, joan ezingo dut, eta ba, balbalimaren bai, migiro zakit. Zuk? Bai, baina ezin dut. <laughs> Eta hemen muti, mutikoekin uh, eh, jostatzen zizte futbolean? Me futbitan uh, parte hartu dugu. Eta irabazten duzu edo? Eta eh, <laughs> erdi finaletan. Nola dira neskak aski ongi hemen? <laughs> Ez dakit, ez dakit. Bo, mire eskia gazteko eta eh, haupa egirrealak ipi bat azkar larun bateko? Iru, bi, bat.